acupuncturo en amas comunicilo. Acupuncturo au pic massaggio estas tecnico usata de curacistoi au aliai sanistoi. Tiu, kiu intensas curaci au fregi tiel pacientoin, malprofundigas picoin ce precisai locoi de la corpo. En 2017, Franza Televida El Sendo montris aperta core operazion cun anesteso per acupuncturo, quo casis en Cina Marsanuleio. Gestis presentata ciel fina provo de la efficetso de acupuncturo per Cina anestesisto cae acupuncturisto dum la elsendo. Pri da tri milionoi da vidis la elsendon skipo da esploristoi el er fransai universitatoi decidi seriose analisi tiun elsendon sendon por respondi alla jenai demandoi. Ciu vere la acupuncturo e brigas aperta core operazion sen pria anestesa rimedo? Ciu tiu insendo provas la generalan efficon de acupuncturo? Ĉu la riceva sufficiain informoin informojn por havi racian opinion pri tiuj du antaŭaj demandoj? La esploristoi clarigas che ili faris por celebre prei obiective tracti la elsendon. Ili transcribis ciu in frasoin de la elsendo, cae retraducis per cinai parolantoi tiu indirita in de cinanon. Por esti certa, che ne ocasis mis traducajoi. Ili tre attenteme cae prufoie rigardis la elsendon, cae provis contacti la cinan malsanuleion por recivi priain informoin. En la esplor scipo estis du anestesistoi, cae unu el ili estas specialisto pri corai chirurgioi. En la elsendo, la persona i presentas la acupuncturon kiel rimedon, kiu anstataŭas parte aŭ tute generalan anesteson dum cora operacio. Gia efico estis considerata kiel exterordinara, char danke al la pacientinon trovas en mem rimedon por halti la doloron sed post attentema auscultado cae serciadoi en la scienza literaturo, la esploristoi proponis alternativan cae pli probablan hipoteson. La pacientino anca o ricevis circa o dura matran anesteson, cae malfortan en veinan injecton, sed onimis mensiis tion. En la elsendo oni audas nur unu foion che la pacientino ricevis quelcain tranquillig medicamentoin. Oni multe tro taxas la efficon de acupuncturo. La esploristoi el montris che la disvastigita informoi de la elsendo estas malclarae cae ne ebrigas facte opinii pri la taugezzo de acupuncturo por aperta core operatio. Ne estis la unua foio che amas comunicidoi tro taxis la efficon de acupuncturo. La brita televida fonto Bobozzo en 2006 elsendis similan elsendon pri apert core operatio cun acupuncturo. Plurai universi statistoi, curatistoi, cae civitanoi criticis la manieron cun usis la giornalistoi por presenti la operation. En 1998, la usona cora curatisto Isidor Rosenfeld rapportis en gazeto cun respectis dum la 1970 iaroi en Cinio aperta core chirurgion cun acupuncturo, kiel anestesa rimedo. Tiun atteston critici specialisto de interna medicino. Fine, dum la 1970-ai iaroi, aliai medicinae cae generalae gazet articoloi divastigis informoi pri usado de acupuncturo dum cinae operatioi. Poste homoi montris che la giornalistoi false presentis la ocasintajoin. Tiui diversai afferoi montras che roni facile malcovras mistractitai informoi en elsendoi au articoloi prisano. La giornalistoi ofte troigas la efficon de sanai rimedoi au inverse la dangeroi de curaziloi. Tia la spectantoi estu sin gardai, ciam exter ordinarai informoi estas disendatai.